tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó Fala aí, novinha, aí, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh. Senta na rola, oh, senta na rola, oh, queca da rola, oh, senta na rola, oh, queca da rola, oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha, ah, ah, ah, ah. sobe, moreninha, ah, ah, ah, ah. desce, vai, moreninha, ah, ah, ah, ah. sobe, vai, moreninha. Ô cuzona, toma, toma, toma, toma. Ô cuzuda, chupa, chupa, chupa. E ô cuzona, toma, toma, toma, toma. Ô peituda, chupa, chupa, chupa. Ah, o meu piru tá doce. Senta na pique faz, quica na pique faz, oh. relaxa na pique faz. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Oh. Senta na pique relaxa na pique e se oh. Quica na pique e se oh. Foda-se, foda-se. E aí, oh. família? Quica no, quica no pau, sua conta. Senta no pau, sua puta, Vai! Quica no pau, sua conta. Senta no pau, sua puta. Isso é, é, é baile de favela que não é Lula Palusa. Isso é baile de favela que não é Lula Palusa. Vai, quica no pau, sua puta. Senta no pau sua puta, vai, quica no pau sua puta. Senta no pau sua puta, isso é baile de favela que não é lola palusa. Isso é baile de favela que não é lola palusa. Vai, vai, vai. Geraldo do baile com o copo na mão. Geraldo do baile com o copo na mão. Olha pra cara da novinha que tá do seu lado, pergunta se é solteira e canta. Tá com sono? Pau no seu cu. Vem sentando no bico. Tá com sede? Pau no seu cu. Vem sentando no bico. Tá com sono? Pau no cu. Vem tá no peru. Tá com sede? Pau no seu corpo Vem sentadão no peru. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá. E aí, legenda funk, original!